Frantzia mailako eta bereziki Atlantiko itsasoko ahantzaleak dira mobilizatuko aste hartuntan. Ziburu doni baneloetzunekoak, ahatsaldeko bostorinetan itsasoratuko dira, ez ahantzatzeko, baizik eta banderolak edatzeko. Atun gorriaren ahantzakoten desorekak salatuko dituzte. Anmari Berges ahantzalea. Por denonzi, une fois de plus, euh, la repartizion de kota, qui vont toujours dans ceux qui ont... Euh... on va dire, euh, <laughs> piller la mer, qui en priorité bénéficie des quotas les plus importants, avec souvent euh, en plus des, des techniques de pêche qui engendrent énormément de rejets. Arrantza tradizionala eta industrialaren arteko borroka ez da berria, 2008an jadanik frantses estatua hauzitan eman zutela kuoten desoreka handiagatik horretarazi dauku Anne-Marie Vergesek. En 2017, euh, on avait posé un recours contre l'État français pour justement le non-respect d'équité dans, dans la répartition des quotas, quoi, pour dénoncer ça, mais euh, ben, le, recours n'a toujours pas eu lieu. dituzten kalteak beti direla ere azpimarratzen du. Euh, un pélagique pour débarquer 20 tonnes de thon, peut-être qu'il a remis à l'eau 5 euh, tonnes, 6 tonnes, 7 tonnes, 8 tonnes, 10 tonnes. enfin voilà, ce sont des chiffres qui font peur quoi. untzi pelagikoentzat tonak aipatzen balin badira, amua jantzan ibiltzen diren untzi tipiek berreun kilo inguruko ahantza eskubidea dute bakarrik. Oroak, denena izan berlaiken ondasuna, Frantzia kolaborantza eta ahantza ministeritzak privatizatzen ari duela salatuko dute egun. C'est surtout ça qu'on dénonce un euh, bien commun Egan par devenir un bien privé, quoi. bezala, arrantzalek beren aserrea ahatsaldeko bostorenetan agertuko dute, donibane loitzune ziburuko badian.